de nove pri religia mal toleremo. Passintan semainon, in mia articolo pri religia mal toleremo, in quiu mi nomis quelcaen pacientetsain cae nuntempan religiaen conflictoin, mi forgesis unu grandan cae gravegan. Tio inter hinduoi cae islamanoi in Hindio dum la 1940 jaroi. Mi ne volas detali tion, sed nu fari mal longan resumon. Tio tempe plei multa hindoi estis hinduoi, sed existes granda mal multo da islamanoi, kiu iam en la 1903 decaiaroi postulis pur si apartan staton. Ciam hindio igis sendependa en 1947, ocasis apartigio. Fakte, esis creitae du islamae statoi. Pakistano occidente cae Bangladesho oriente. Post la apartigio necessis che la islamanoi foriru el Hinda Unio, Barato, cae che hinduoi foriru el Pakistano cae Bangladesho. Tiel estigis una e la plei grandai movoi de forpeladoi cae fujoi in la historio de la Homaro estis forpilitae proximume dec milionoi da hinduoi cae sicoi el Pakistano, sen calculi de Bangladesho, cae sep milionoi da islamanoi e la hinda unio. Mortis inter sep mil ca 1 milionoi da homoi. En la listo de religiae conflictoi, cien mi montris, videblas che ofte temas pri conflicto inter islamanoi cae credantoi de alia religioi. Mi mencis ancau, che islamae fanaticuloi celas disvastigi islamon pere de terrorismo. En la interreto existas multegae pagioi pri religia liberezzo cae toleremo in islamo. Mi aliris quelcaen in la Angla, Franza, Germana cae Portugala. En la germana trovigas exemple longa Wikipedia articolo. En la portugala existas magistriga dissertatio de 2018 titolita Toleremo cae religia liberezzo in Islamo. En ciovi tivi textoi oni presentas factoin au cae opinias au cae interpretas la Coranon. Evidente, mi ne povas resumi cion tion ci tie. Tamen mi volas attentigi pri la reteo de la Religious Freedom Institute, Instituto pri Religia Liberezzo, in kiu existas pagio de Islam and Religious Freedom Action Team. Agada te amo pri Islamo kai Religia Liberezzo. Sur kiu estas dirita interalie jeno. La te amo esploras kai apogas religian liberetson el la vid puncto de la islama e La laboro inclusivas esploroin pri la tradizio de islamo, disvolvadon de educae programoi pri islamo, cae religia liberetso. Sur tio pagio trovigas quelcae articoloi, filmetoi, cae aliae textoi pri tio temo. Inter alie, estas longa prelego de doctoro Abdullah Saed, autoro di diversae libroi cae multae articoloi pri Islamo, cae pri quio legeblas in Wikipedia ke li estas aparte conata pro siae modernae ideoi pri religia liberetso in Islamo. Cae existas religia liberetso in Islamo, li provas pruvi in la angla lingua prelego. Ancao su la red retpagio esas lia jenae frasoi. Malgrau la multa limigoi, kiwi estigis por islamanoi cae ne islamanoi dum la disvolvigio de la islamae teologio ca juro in la post-profeta periodo, tio esas post la morto de Mohamedo, la realajoi de la moderna mondo devigas islamain pensuloin cae esploristoin repensi tian limigoin cae argumenti favore al religia liberezu por ciovi. Farante tion, tiovi islamanoi al proximijas alla instruoi de la Corano cae alla facta practico de profeto Mohamedo. Nun mi mencias mal longe du periodoin in ciovi existis relativa religia toleremo in pacientezza islamai regnoi. Hispanio. In la bona articolo al Andalus de la Esperanta Wikipedia estas dirita inter alia jeno. Al Andalus estis la araba nomo de la parto de Iberio regata de islamanoj de 711 ĝis 1492. La andalusa socio estis el tri ĉefaj grupoj: islamanoj, cristanoi ca judoi. La mos araboi estis cristanoi qui long vivis sub islamana regado cae alproprigis multaen ARABAIN cutimoin, artoin cae vortoin, dum ili conservis antiquaen CRISTANA ritoin cae propran latinidan lingvon. Ciu el tiu comunumoi logis in aparta quatalo de la urboi la mos araboi cae la judoi havis liberetson di culto, sed pro tiu liberetso ili devis pagi du tributoin. Tiui du comunumoi havis proprain autoritatoin, giuis voyage liberetson, cae raitis este iugitae lausia leggiaro. Ili estis sub quelca limigoi, interalie la viroi ne povis egigi con islamanino, ili ne raitis havi islamanaen servistoin. Indio Ancao in la Esperanta Wikipedia trovigas bona articolo pri la Islama Mogola Imperiestro Akbar la Granda 1542 cis 1605 Vidu la parton pri religia toleremo. Por multae baratanoi, la titolo La Granda ne nur rilatis al la militae kai administrae qualitoi de Akbar, sed ancau al lia religia toleremo, porque ciu subulo in lia lando povus perti sian propran religion. Eble in la espero cae fido attingi religian unuetson ene de sia imperio, Akbar promulgis din i ilai, nome sincretisma credo, derivita el islamo, hinduismo, zoroastrismo, cae cristianismo.